Davor Pejić je tehno guru. Dobrodošli u Tehnogurua, a kako smo vam i obećali, imamo ne samo dvije, nego čak tri vijesti za vas večeras. Prva je e, interbrendova analiza 100 e, najvrijednijih e, brendova na svijetu, druga je povezana s Formulom 1 i novorođenom djecom, a treća Elon Musk, naš dobar prijatelj o kojem vrlo često u Tehnoguru razgovaramo. U prvoj vijesti interbrendova analiza, odnosno analiza koji su to brendovi najjači i najbogatiji na svijetu. Pa evo recimo na listi od 100, od 100 najvrednijih bendova po prvi put ikad našao se Netflix na 78. mjestu, Salesforce.com na 84. i Ferrari na 88. mjestu. Velik brand Formula 1 i, i mnogo, mnogo auta prodanih. Ferrari tek prvi put ikada na listi 100 najvrijednijih brendova na svijetu. osim e, Ferrarija i Netflixa na listi su se našli i naša već e, dobro poznata Coca-Cola kao jedna od naj, e, najvrijednijih brendova. Tu je i Amazon, Samsung, Toyota, Facebook, Mercedes-Benz i IBM. sam vrh liste čine tri najvrijednija benda, a to su e, na trećem mjestu Microsoft, na drugom mjestu Google sa e, zaradom od 141,7 milijardi, e, što znači da je porastao za 6% u odnosu na prošlu godinu, a Apple je na samom vrhu sa vrijednosti od 184 milijarde, odnosno 3% rasta u odnosu na prošlu godinu. Od ovih svih brendova više od polovina e, dolazi iz četiriju sektora, a to je automobilska industrija, dakle čak 16, iz naprednih tehnologija, radi se o broju 15, onda financijskih usluga i robe široke potrošnje. Malo prodaje je ipak najbrže rastući sektor, a slijede sportska oprema, tehnologija, logistika i financijske usluge. Tehno guru. najvredniji brendovi na svijetu možda i nije začuđujuće, evo, pročitali smo ih otprilike koji su, no ono što je malo ipak čudnija tema, kakva je to povezanost Formule 1 i novorođene djece? <laughs> Hm, hm, hm, pitamo se, pitamo. evo i objašnjenja. Napredne tehnologije i sustavi koji pomažu vozačima Formule 1 da prežive sudare pri velikim brzinama koristit će se i u novom uređaju koji će čuvati živote beba kod hitnog medicinskog transporta. Dobro, za one kojima nije jasno, dakle imamo nekakvu baby pod kapsulu koja je napravljena od karbonskih vlakana, jako, jako čvrstih vlakana, istog materijala koji se koristi i u izradi bolida Formule 1, a te kapsule mogu izdržati udarac od čak 20 g odnosno sila teža. Bebama će osigurati sigurno okruženje u transportu e, s temperaturama koje se mogu i regulirati. nadamo se ipak da se bebe neće prevoziti u bolidima. Neće u bolidima, nego u samim kapsulama, a evo kaže godišnje se otprilike preveze oko 800, 8000 novorođenčati samo u Velikoj Britaniji. E, tim Formule 1 Williams očekuje da će proizvesti 500 kapsula samo u prvoj godini, a već je koristi britanski CATS, odnosno organizacija za hitan prijevoz djece s intenzivnom njegom. Tehno guru. da ne ostanemo samo na bebama i na Formuli 1, do, dolazimo lagano i do Marsa, zato što bude li sve išlo po planu multimilijardera i inovatora Elona Muska, ljudi će već 2024. godine početi osvajati Mars. Da, evo, 2022. na Mars bi trebalo doletiti dva teretna broda koji bi ondje položili uređaje za energetsko napajanje i održavanje života, a dvije godine kasnije, odnosno 2024. stigli bi prvi ljudi u raketi koje bi na Mars mogli mogla ponijeti 120 doseljenika e, i oni će putovati do Marsa otprilike 8 mjeseci. Raketa će biti visoka 100 metara, imat će 31 motor, kapacitet za više od 4 tone tereta. Musk je dodao i da se njegova tehnologija može prilagoditi i za prijevoz na zemlji pošto bi BFR mogao letiti brzinom i do 27.000 tisuća km na sat, to bi značilo da bi se s jednog kraja svijeta na drugi stizalo za pola sata. Evo, znanstvenici koji su slušali Maska nakon e, samog javnog izlaganja komentirali su da je Maskov plan ambiciozan, ali realno izvediv, jer znanost koja stoji iza projekta je realna, a ono što je stvari kod nas činilo nerealnima bila je politika, odnosno nedostatak volje da se investira u svemir. Sve je to rekao Charlie Lynn Waters e, Australskog nacionalnog sveučilišta, profesor koji je već duže vrijeme prati maskov rad. Tehno guru. <laughs> Bile su to naše tri teme za večeras, dotakli smo se najvernijih bredova, dotakli smo se Formule 1 i djece u kapsulama i Elona Maska, a za kraj ostavit ćemo vas s onom standardnom rečenicom ostanite znatiželjni i, postanite, proaktivni. Davor Pejić je tehno